a cikin harshen larabci a takaice ga fassararta kuma kamar yadda muka je hudubar tana magana ne a kai girmama malamai da kuma shi ilimi karan kansa wato da kuma haramci ko munin wulaƙanta malamai a cikin al'umma bayan godiya ga Allah da ya gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudubar ta cika wani cewa bayan haka bayan Allah sani cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya girmama sha'anin ilimi da kuma malamai a cikin littafi mai tsarki a inda yake cewa kula hal yastawi alamu na wal ladina na alamu? shin waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da ilimi za su zama ɗaya ne amsar zai ƙwara ɗaya ce ba ɗaya suke ba da jahili da mai ilimi ba ɗaya bane ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yarfa'illahu alladhina amanu ninku. Allah yana ɗaga daraja waɗanda suka yi imani daga cikinku wallazina utul ilma darajat sannan kuma waɗanda Allah ya ba ilimi sai Allah ya ƙara ɗaga ya ba su wasu darajoji wato wasu matakai na falala daga cikin al'umma sannan shi falalan mai ilimi a cikin al'umma wato yakan da sauran al'umma a cikinsu ya tabbata hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan Allah yake cewa lallai Allah maɗaukakin sarki da dukkanin halittu suna yin istighfari ga wanda yake mai neman ilimi kai hatta da yake cikin ruwa yana nema ma wanda yake neman ilimi wato gafara ga Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ce fifikon mai ilimi da wanda yake ƙasa da shi kamar wato fifikon wata ne daren goma sha hudu ga wata da kuma sauran taurari da suke a sama lallai su malamai su ne magada annabawa su ko annabawa ba su bar wani abu gado ba wanda ya wuce ilimi duk wanda ya riko da shi ya yi riko da babban rawa hakika sani cewa ilimi shine babban jagoran al'umma a cikinsu wannan hadisun imamu turmizi rohoto shi hadisi ya tabbata daga abdullahi bin amru bin la'as allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda zan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai allah maɗaukakin sarki yana karɓe ilimi ne ɗauke ilimi a cikin al'umma ta hanyar wato ɗauke malamansu mana kashe malaman da ke cikinsu masu ilimi mana Allah ba zai ɗauke ilimi ba kwata-kwata a ce a yanzu ba ilimi sai dai mi daga lokacin da wani babban malami mai ilimi ya rasu to yanzu an yi asara wani babban gurbi ko an yi asara wani babban ilimi daga cikin al'umma da haka Allah madaukakin sarki na zare ilimi daga cikin al'umma ta hanyar ɗauke malamai wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi bayan ka ya ku bayan Allah waɗannan hadisai da muka karanta a sama da kuma ayoyin alkur'ani suna nuni akan falala ta malami da kuma gina sha'anin ilimi haka ɗaya daga cikin wato khalifofi guda hudu shiryayyu kuma ɗaya daga cikin ahlubait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina ali bin abi talib yayi wani baiti yake cewa radina qismatul jabbar fina mun yarda da rabon da Allah madaukakin sarki ya mana lana ilmun wa fil juhal mali ya Allah ya ba mu ilimi amma jahilan cikinmu suna da dukiya <clears throat> sai ya ce amma wa innal mala ya fada a amma ita dukiya wa dandanan take gushewa mana dandanan sai ta kare ko da ba ta kare ba ka mutu to ai kuma ta gama aiki amma ya ce wa innal ilma ya baka la yazar shi kawai ilimi yana wanzuwa ne bai bai bai gushewa ko ka mutu ka tai da abinka domin mai ilimi shine zai iya amsa tambayoyi a cikin kabari kaga ya da ilimin shi kenan wurin kai kawai idan baka yi amsa tambaya ba baka da abin da zaka zaro na kuɗi ka ba mala'ika cin hanci ya daga maka to kaga ashe ita shi ilimi shi ke tabbata daga nan duniya har zuwa gidan aljanna Allah tabbata mana da shi su ko ita kawai dukiya gushewa take yi amfanin amfaninta matukar baka bi ta hanyar da ce ba to daga nan ta kai mana daga nan ta gushe ba ta nisa kamar yadda ilimi yake nisa ga al'umma ya ku bayan Allah sani cewa wannan baiti na sai na aliyu yana da goyon bayan wasu hadisai guda biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko <clears throat> hadisi na shine hadisin abdullahi bin abubakar ya ce na ji anas dan malik yana cewa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce abubuwa guda uku suke bin mamaci duk wanda ya mutu abubuwa guda uku ke bin shi na sai biyu su dawo ɗaya su ɗaya tsaya abinda zai tabi shi iyalansa za su bi shi mana za ka ga ‘yan uwa da abokan arziki da dangi zuwa za su bi shi alaka shi a jihar a sannan dukiyar shi za ta bi shi in mutum mai mawadaci ne za ga manya-manyan mutane manya-manyan masu kuɗi manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan shugabanni sun raka gawarsa an ce an binne shi sannan kuma sai aikinsa shi kuma aiki yana zama aiki mai kyau sai aikin da aka yi a kan ilimi duk aikin da ba a tsaida shi kan ilimi ta wannan ba shi aiki ba shi ya sa a gobe alkiyama ayyuka da yawa za a kawo su amma sai a su Allah ya ce na mai amalin da amalin fa ja'alna wa ba mafura ga aiki him amma kuma an sheke shi saboda ba a yi shi ba a kan ilimi da aka wannan aikin shi ne zai tabbata ga mutum ma'ana sai aikin sai ya tsaya mana iliminsa kenan aikinsa da ya akan ilimi sai ya tsaya a wurin shi shine zai shine zai cece shi a cikin duk tambayoyin da za a yi masa amma wancan dukiya ta shi wancan ali na shi kowa zai koma wannan ya nuna mana falala ta ilimi da ke akwai hadisi na biyu shine hadisin Abu warera Allah madaukakin sarki ya kara masa idda wanda ya ce dukkan dan adam idan ya mutu to duk ayyukansa sun yanki sai hu guda uku sadaka mai gudana wato gina masallaci ko rijiya ko dai wani abin da zai ci gaba da mutane ci gaba da amfani da shi har bayan ka mutu sai kuma wato ilimin da ake amfani da shi ilimi wanda ake amfani da shi ka karantar kuma wanda ka karantar din yana ta amfani da wannan ilimi yana karantarwa shi ma duk lokacin da malami ya karantar da ɗalibi ko bayan ya mutu in ya furta wannan karatun dalibin zai samu lada shi ma zai samu lada a cikin kawarin shi sannan sai ɗa na gari da yake maka addu'a A kaga a nan cikin ababe guda uku wanda bawa bayan ya bar duniya za su yi amfani akwai ilimi mai amfani ashe ilimi ba karamin al'amari ba ne ba allah maɗaukakin sai ke datar da baya ka ku bayan allah <clears throat> mu sani cewa mun wayi gari a wannan ƙasa wato al'umma tana cin mutuncin malamai ba su ganin mutuncin malamai ba su ganin kimar malamai kaga mutum ya fito a social media yana zagin malamin, ba sharata yana cin mutuncinsa saboda kawai ya saba ma wata fahimta shi ko ra'ayin shi da yake da shi musamman a wannan lokacin da muke mutu wasu mutane na da ra'ayin aje a zanga-zanga wa gwamnati akan irin yanayin da ake cikin tsanani su ko malamai na musulunci na ganin cewa zanga-zanga ba ita ce mafita ba da haka duk wani malamin da ya soki wannan ra'ayin na wasu matasa da suke cewa a zanga-zanga wani malami ya ce kada a yi ba daidai ba ce ba musulunci ba ne to za su ci mutuncinsa ni na ga wani matashi wanda yake ci mutuncin malamai ya kira manya-manyan malamai da sunayensu yana tsine masu albarka yana tura masa ashar wai kawai sun ce zanga-zanga ba musulunci ba ce ba to idan malami ya magana ya ce kaza ba daidai ba ne abin da ya kamata ka kalubalance shi sai kai ma ka ja aya ka kawo hadisi ka ce daidai ne amma in ka dura ashar kai zagi to shi zagi ba koyon shi ake santa ake koyon shi ilimi ne ake zuwa a koya gaban malami da haka wannan sai muka wayi gari a ƙasar mu malamai sun zama su da kiwa kuma kowane malami za a kiran shi a dura mashi zagi kuma babu wani janibi kowane janibi yake malami ne na izala malami ne na ɗariƙa malami ne na shi'a kowane malami za ka ga mabiya sun yi karin halin da suke zage shi shi za kuke ganin muke baya baya cikin al'umma duk abin da ya dama al'umma wurin malami ake koma su ba da mafita ka je duk ƙasashen da suka ci gaba za ka tunda cewa idan abu ya turnuke zuwa ake ga malamai a ce ku yi mana fatawa ku yi mana fatawa ku yi magana ɗaya da za a dogara da ita to amma a yau a yau a wannan ƙasa da muke rayuwa malamai sun zama duk wanda zai magana ko mun yadda zai yi wannan magana iyakacin fahimtar shi sai ka samu wanda zai ci mutuncin shi sai ka samu wanda zai zage shi wanda zai zage har ma wanda yake ma biye shi to sai ya zage shi wannan kawai yana daga cikin abin da ke mai damu baya hakikanin gaskiya babu wata al'umma da za ta ci gaba tana wulakanta malamanta to mu za ku ga cewa babu mai kima ba wanda ba iya wulakantawa shugabanni an wulakanta su masu kuɗi an wulakanta su to dama masu sauran kima kaɗan su ne malamai to su ma na gaba da su duk wanda ya saba ma ra'ayin wani matashi to zai hito a social media zai wulakanta shi zai zage shi saboda ƙasar babu doka ko ta yi da kima malamai ba haka wannan shine bala'i da musiba da muke ciki ko malaman nan sun nuna mana cewa yin zanga-zanga ba huta mace ba sun ayyana wasu ƙasashe da suka yi zanga-zanga a irin halin da muke ciki a yau na tsanani na tsadar rayuwa na kashe-kashe ko suka irin wannan zanga-zanga a yau sun kwammace kiɗi da karatu sun maji ina ba su dawo irin halin da suke ciki ɗaya daga cikin irin wannan ƙasashen kun san akwai libya libya ta wayi gari wallahi abincin da za ka ci a gidanka ake zuwa kowa gida a baka biredi mota ta wuce kyauta Ba ka biyan kuɗin makaranta ba ka biyan kuɗin magani mutane na rayuwa cikin abinci, suka zo suka tona mu kansu asiri a yau suna nadamar abin da ke waruwa a kansu zaman lahiya ya gagare su suna jin ina ma a dawo irin wancan lokacin ko ba zai dawo ba to ire-iren waɗannan ƙasashen ana yin fatance da su malamai na buga misali da su kada wannan tsananin da muke ciki mu jewa kanmu cikin tsananin da ya wuce wannan mu ne zama shi ne mu koma ga Allah da haka zanga-zanga ba ta jikin mafita musamman mu sun bambanta je da muke ganin za a yi zanga-zanga ta mun lumana wallahi wani zai zo da sunan lumanan nan ya je ya sata wani zai zai sunan lumana ya je ya fashi wani ba ya kashe wani saboda ni saboda ai duhu aka taho babu kuma wani mai ra'ayi tsayayye shi yasa kuke ganin cewa duk lokacin da za a yi wani abu ne cincirin da al'umma sai an rasa rayuka a kasashen da suke yin irin wannan zanga-zanga ko ga an tashi ba a kashe kowa ba akwai dokoki kuma 'yan kasar suna bin dokoki mu ko a nan kasar mu kanmu 'yan kasar ba mu bin dokai ba mu bin doka daidai to kuma dole mu zanna ba daidai ba don haka ya koyan uwa musulmi wallahi zanga-zanga ba ita ce mafita ba ko ko da an an faɗi wani zai ji ba daɗi tabbas ba wanda zai ce yana jin daɗin halin da ake ciki wallahi ba wanda ke jin daɗin shi in ba ka ji wani ya ce yana jin daɗi ƙarya yake yi amma ko mai kuɗin da ke da kuɗi a yau shi ya san ana cikin halin kakanika ne domin adadin waɗanda ke zuwa wurin shi yanzu sun ɗara waɗanda ke zuwa wurin shi a da Kaka kenan shi kan shi ya san halin da ake ciki to amma shin wai zanga-zanga ita ce mafita wurin mu wallahi ba ta ce mafita ba zanga-zanga ba ta kai mu zuwa ga tudun mun tsira domin wasu kasashen sun yi irin wannan zanga-zanga ba su kwashe da lahiya ba to mine na hukutar mu koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana Allah madaukakin sarki na jarabtar al'umma ta abubuwa da dama mu Allah ya jarabce mu na farko da shugabanni wallahi tallahi Allah ya jarabce mu da shugabanni da ba su da imani kuma ba su damu da abin da ke faruwa cikin al'umma ba idan da mu sun damu da halin da muke ciki wallahi yanzu kamata ya nan kasar a tsaye da duk wani magana titi ba magana shi duk wani magana project duk wani aiki abinda kadai za a yi a ba mutane abinci su ci a tsaye da sha'anin abinda ake na kashe-kashen al'umma to amma a yau za ka tadda cewa shugabanni da suke mulkar al'umma su a wurinsu sun san wannan abin bai kai wurinsu ba su dai da yunwa suna da tsaro da aka duk wanda ake kashewa ba ruwansu da shi to mutanen da suke rayuwa a cikin irin shugabannin nan ka zo ka zanga-zanga daga can gidan shi zai ba da oda a karkashe ku kuma shi kenan kashe banza shi wanda ke tura kan wala wala Allah kila ya samu ya haye kasa ya baka na kashe kashi kenan kashe banza yanzu ya me zaka ce ma Allah ka yi zanga-zanga da babu ita a shar'ance ka mutu ka je ma Allah yanzu ne zaka ce ma Allah kan ni ka je kaga kana cikin garari kai ba je wani jihadi ne na addinin musulunci a kashe ka ba amma in kai hakuri idan kai hakuri a yanayin da kake ciki wallahi ko Allah ya ɗauki rayuwarka a irin wannan yanayin shi Allah ya san baka yi wani abin da bai dace ba Allah sai bi ma ka. manzon Allah ya yi addu'a cewa duk wanda Allah ya ba jagorancin al'umma ya kuntata musu Allah ka kuntata mashi wannan addu'a ta ishe mu da aka magana in zo yana ba hanya na bi titi ina zanga-zanga da sunan in kwato yanci na ba dole sai na yi wannan ba mu koma ga Allah mu gyara halayen mu da kanmu muna da kurakurai mu talakawa to mu gyara halayen mu mu gyara wannan kurakurai din to idan muka yi wannan gyaran sai Allah ya gyara mana tunda ai shugabannin su ma cikinmu mu suke daga cikin mu ne ake doko su a nada su shugabanni a yau cikin masallacin nan in aka zaɓo no da yi kowa rishi da kwana da yunwa idan aka dora shi a matsayin shugaba ya mance da wannan abun ina tabbatar muku da cewa sai ya mance da al'umma haka halayen mu yake to da haka mu ne za mu gyara halayen mu sai Allah madaukakin sarki ya gyara mu Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qawli hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah zai canza ma mutane halin da suke hali na ni'ima da suke wallahi sai sun canza kansu kenan ashe da mu dawo wa bi Allah to da Allah madaukakin sarki ya dora mana shugabanni daidai da me yasa muke da irin waɗannan shugabanni irin halayen mu kenan da haka mu gyara sai Allah madaukakin sarki ya gyara mana mu zama masu yawan istighfari mu zama masu yawan komawa ga Allah madaukakin sarki wani sai ya ce to ai kullun haka ake cewa to ya za mu ce Iya iyaka abin da za mu ce mu kenan wallahi ba za a ce a daga nan gaba mu dai mun san idan abu ya cale ta ake koma zuwa ga Allah da haka mu koma zuwa ga Allah mu yi istighfari tuba mu mu iyakacin yin mu idan mun yi iyakacin yin mu mu mu Allah saura kuma shi gyara kada ka ɗauka cewa take take nan yanzu sai kaga gyaran Tana yiwa ba rayuwar mu ne za mu ga gyaran Tana yiwa kuma kila da rayuwar mu ga gyaran mu dai mun yi abin da Allah ya ce kai ka zama kai abin da yake daidai in wani ya zalunce ka shi da Allah sai Allah ya saka maka wannan ayyuka ba ta da yawa zai kwana nawa ne an bar duniyar duka to kuma ka zo ka bata maka kan rayuwa wata ke dindindin saboda wani wanda bai da wani nasi a cikin hadisi ko a cikin alkur'ani mai girma ya tira ka kuma daga in ya tira kan kuma ya baka shi na murya da aka ina kira ga al'umma mu kasance masu kokarin bin abin da addini ya ce ko bin abin da shari'a ya ce kuma wallahi cin mutuncin malamai dan ya saba mara na ba shi bane mafita kuma wannan abin shi ke kai mu zuwa ga halin haƙula da muke ciki mu yanzu mun zama ba mai girma cikin mu ba wani mai girma dama yan siyasa tuni zagin su ba wani abu bane ba waɗanda suka yi saura dama guda biyu gabanin gargajiya sai ko malamai to su ma yanzu duk an koma ana ci ne masu alawarka to mu ba mu da wani babba ba mu da jagaba kullum haka muke rayuwa ce za ku duk abin da yawa da cikin musulmi abin sai ya ta tsanani ya ta tsanani ba wani shugaba ɗaya da zai zo ya magana a yau da muke rayuwa cikin Najeriya kiristoci duk abin da zai ya mace suna da ƙungiya ƙwara ɗaya za ta magana da yawon kiristoci kuma wallahi nan za a tsaya duk rigimar kin samu za ka ji an zo ana ce ce ku cewa wannan ƙungiyar shugaban ya zo ce ga za a yi wani gaba wani ya gaba ya ce ba haka ba mu ko musulmi ba haka muke ba duk wani shugaba a wata wani janibi zai yi to ya ce kaza sai wani ya zo ya soke shi ko da abin da ya hudu din nan daidai ne wani sai ya soke shi ya ce ba daidai ba saboda ba layin su ne ba shi za kuke ganin mu ga mu da yawa amma kuma yamu ya zo zai da amfani ga mu da yawa ana ta cutar mu kullum iyakan mu babatan da baki ba mu iya komi kullum mu ce an taushe mu ai namu ne ba shi ke sama ba ai kaza kaza idan ma namun yawo saboda ba mu da haɗin kai ba mu da shugabanci haka muke haka muke fama ai da namun yawo na in ka kirga shugabannin ƙasar da suka hau musulmi sun yawa to me yasa kuma muka lalacewa saboda mu ba mu da haɗin kai mu ne muke cin mu ne muke cin mutuncin shugabannin mu da kan babu wani shugaba musulmi wanda ya hau ba a cikin albarka ba mu ne cikin mu kuma in ka je sai ka tada a garin su da aka yi shi a gina shi nan umar musa da kuke jin ana sami albarka yanzu saboda allah ba har alƙunuta ake mai ba alƙunuta aka rika yi mai ana tsinin mai albarka sai da ya sai da ya bar duniya aka gane shi mutum kirki kullum mu cikin da zama muke kullum amma ku koma kudu ku gani ai janatan na daga cikin lalatattun shugabanni amma ka taɓa jin ɗan yankin sai ya tuwa tsinin mai albarka asali ba ta suka yi in ma bai koma ba najeriya za ta tashi lokacin da ake zabe amma mu babu shugabanmu ɗaya da muka raga mu sai mun yi to media muna ta iya mai albarka shi sa kuke ganin muke barbaje kuma kullum mu da ke shan wahala da haka mu gyara mu kanmu wallahi wannan zagarin da ba ita bace kuma wallahi mutunta malamin wallahi malami ba abu rena bane ba saboda in ka dauko wadannan janiban duka ka dauki shugaba ko mai kuɗi da shi kuma malami wallahi babu mutumin da ke fafutuka cikin al'umma yana son al'umma irin malami malami ne zai je ya kashe dare ya bincike don ya gaya ma abin da Allah yake so da abin da Allah bai so amma kuma sai ya zama ne ka ga wani dan gudujin yaro ya hito cikin midiya yana cin mutuncin malam nan na ga wata yarinya yarinya a Kano ta hito ta sa hoton malam Amin Daurawa tana zuzza tana tuttura mai ashar wanda ya kamata wallahi a kamo ta a hukunta ta amma ba abin da aka yi mata kun ga wannan shine halin da muke ciki dan dan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu mutunta shugabannin mu mu ji tsoron Allah mu mutunta malaman mu wallahi shine mutuncin daga lokacin da ka wulakanta shugabanka kai ma ka zama kaɗa ce, nan sarkin musulmi kuke jin da baki malaman mu akwai masu kashi cikin malumman mu na kowane zanibi kuma to ina mutuncin mu da Allah ina mutuncin mu yau shi kaji wani kirista na suka fafaro ma yau shi ka taba jin haka amma sai ka ji mu mun to muna sukan malumman mu muna shi shugabannin mu ba wanda muka raga ba aka mu ji tsoron Allah mu mutunta malumman mu mu mutunta shugabannin mu mu masu addu'a asali in ma baka yi addu'a da Allah ka shi Wanzan Allah ce ayi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut idan baka iya wa shugaba ma addu'a kana jin ya ba bata mare to da Allah kai shi ai kaga dai baka tsine mai ba kuma ita tsinuwa an kai ta ko nan ka tsinewa Wanzan Allah ce in dai bai cancanta ba kai zai dawo ba shi da da yawa muna ma lalacewa saboda wanda muke tsinewa kila bai cancanta tsinewa ba saboda ai koyi abin yake shugaba da ya kake tsinewa baka san sirrin yadda abin yake kila za ka matsa wurin shi da ka mai uzuri to ka matsa ba idan ka bar shi ko baka ce koyi ba wallahi sai Allah ya saka ba da haka muna fatan Allah ya gyara mana wannan shugabanni malumman mu Allah madaukakin sarki ya gyara mana su waɗanda suke yin kurakure ba sai baka za su yi kuskure ba ai su wani adam dan sun yi kuskure shi kina sai a kwalle mu din su muna roƙon Allah shirya mu su baki daya masu irin wannan ɗabi'a ta zagin shugabanni ko cin mutuncin su Allah shirya da su muna fatan Allah shirya da matasan baki daya halin da muke ciki na kuncin rayuwa tashin hankali Allah kai mana sassauci Allah ka kama na sassauci Allah ka kama na sassauci halin da ake ciko wani kashe-kashen mutane da kama su ubangiji Allah idan waɗannan mutanen sun yi ƙarin sun yi ka ba Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa da kake mana Allah kai mana maganin waɗannan mutane Allah kai mana maganin waɗannan mutane wannan shine ƙarshen hudubobi guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki ya kama na sassauci a cikin wannan al'umma ya kama na rangwame ya ba mu damana mai albarka ubangiji Allah ya ba mu damana mai albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب